Eta hebengia, maureko agabotian yuskal selekzioan aipatzeko eta zentako mauleko agabotian bi perotak ekilan behikia, aetze txartxara xola eta gelua ekilan yuskal selekzioan aipatzea gia hunat jinik ageraldi bat eginik izan da e, berrogeita bat jente ekilan, sustut kirola jak zinden eta zieke bai, ez erraiten duzie frantziako selekzioa edo? Bai hoi duk, hor bildugutuk e, e, pelotakai handan abat, bai hoi uko simboliko horren uh, eh, egiteko, jana hei behitu uh, eh, ondoko hor kompetizio internazionalak horra behitia izan um, bai gazte mailan eta izan eh, handien mailan Jaiteko erraiteko uh, daitu bagia ez gela, ez gela Eta, zentako? Zentako, zenta, bosteket, gure baloretan uh, Euskal Dilsen ditzen eta nik edo ez personalki eta usteat besteke aipatu dugunan Uh, ez gela senditzen uh, frantzian dako haitzen, eta ez begia frantzes senditzen, eta, eta ez dugula nahi uh, eh, frantzes maiotan uh, edo frantzes uh, disertaen dako nazionaren dako haizan. Hatsagin duk entiak lehen bilkuetan hasi gudtuk, ez ginak antxuan nota eginen, eh? aipatuk izan zikuk uh, uh, nurk zekat lagunak aipatuzuk ian, bat zela ideia bat, berkintila bilikoa zonbait egin, eta hatxakin hasi guntian, oinot eh, jakin gabe nota eginen, eh, ez ginakian, eh, ba, eta bora, eta emeki emeki finkatutia gu eh, alkarrekin ebe zer ikuntun gu ideiak, eta nula egiten altzen talde hoi, eta erran guinean, bon, bena talde hoktan nahi bada izan, be, behar dugula alkarrekin kredibili zaiteko, segurtatu uh, frantziai horiek janen genukila ez galtekin eba eta galtekin genek ez janen zela, eta hoktako, den, guk, uh, desiratu diagio ez zer haitia eta beste galtua da zentako hoai, behaz bada hainbat eh, hamarkada eta hamarkada Euskal Selekzioa ipatzen dela, erraiten da, hor eh, pixkat eh, erdi lo jarrik zela aldarrik apen hoi, zentako hoai behaz arra jatzari edo, arra agertu hola. Bai, be, hor, bazian, behaz, dila urte bat, dila urte bat, boskatuk izan herzian, hor, Euskadiko selekzioaen hoi, Mexikon, hor, Euskadiko selekzioa haitzen ahal itzateke teorikoki, pelotakan, henkoloiekin, eta justokian hor badik urte bat boska hoi etzela eginik izan, azkenin, eta geostik mugimentu hoi bat siltu zian, etzian, etzian gehiza handik agitzen, hor hor eh, guke hoi bai senditu ginean, eta behaz pentsatu diag eh, bai gaztek berzutila hen eh, responsabilitatik hartu, eta berriz abiazi holako zerbait, hori hoi lehen urratz bat zaiten hal listatekila. Hots, garai hun bat Euskal Selekzioa ezagutuk izateko pelotan heinine bai? Bai, errandin bezala, ordin Boska horiek ez egin eginik izan, eh, dejadoz baitzen, bat eta ordin uh, eh, Boska egin beharko tie, susen ez dakiak nuiz, bena aurten urte urrentzin edo ondoko urtin, eta eh, be, guk pesatu diak, bon, posibitate bat bazela Euskal Selekzioen uh, lortzeko uh, ondoko urte hoietan, ordin behar zela bat ahabia zerbait, uh, duke nahi behituk jakutsi nahi dugula eta, eta behar dugula sugu sustengia ekarri. Bena baduk hor Bosken bierena bildu behar dela bai estatuk izatek, nola igaiten duke? Bai, hoiduk, nahi bazen, nahi bazen bo, botz hoi igan, behar zian botzen bi heren abildu, eta hor eh, problema sortzen, gaitzu ez, Frantziako federazioniak egin zian eh, bai, bai eh, emanen zila boska entako, baina Espainiakoak argiki egin haik ez zila, bai emanen, eta hor din, lotxa hoi sartu duk, uduiz beste seleksiuk be, began hartututila, hala nula usteatu uruguaikoa eta hego ameriketako hoiekin uh, ustez ahre baitzin, eta hor din, lotsa lotxa duk, bosken bi heren abehar baitzen, uskadik be ukena ahal izateko. Hala behaz, lehen ageraldi bat egin duzie, oai, zer dia ondoko juratxak edo? Bo, egan hor, eh, behar diagu deja, eh, endaian egan bila bilana egin, eh, endaian egin ginen ordin lehen ageraldi, hor, zumbat ginen bat hogei bat pelotakai, hego aldetik beste hamar, eta ordin gu jakutsiak gu ebuia, miniot prentsan agerazteko gu ginela ez egin ginen eta Hoi ondoko partidak deja horren bilana egin, ikusiak bai izan diela ebe, uh, eh, ami bat uh, eh, partidak aipatu beste federazionekin, iparaldeko pilota batzordeakin eta hola, barkoetak arra aipatu gaiza hoik, ikusteko heke eh, zepentsatzen dian eta nula egiten ahaltuk intxegidean tako, eta geho ikusi uh, zer uh, ekitaldi egiten ahaltuk uh, ondoko, ondoko aldien tako. Moziek uanua eh, izide plazan, behaz eh, be, maulentako. Plaza hanitxetan igaiten, bai iparalde juntan, bena eh, donostin behitzide ikasle eta holako. Mo, zer dia halaz eta prentxan agertu da, zien uh, agertze hoi, zer oharruken duzi edo? Sustengu bat duzi edo? Bai, bai, ba, geho aldetik eh, donostin ez gutuk sobe arrazun han eta ez tege hemeste eh, ahremanik hanko pelotakaiekin egerjan, bena, bena bai, bestenaz heben gainti, bai, justengia eukeniak gue huianetako eta ikpu, eta bai bai untsa, untsa gertu duk eh, gue gaitza bai. Eta, baldin eta Euskal Selekzioa ezpazen un hartuik eta ezagutuik behaz, beste selekzioak bezala behaz, ezin parte hartu mundiko kopa hoietan. Hoi, presidea sumitzia, min egiten du, kirolai batentako gaitz da, haitu horren hartzia edo? Baudin, bat bigaiza duk, deja bat, be, pelotan ez duk hale beste kiloletan bezala, mendoko txapelaketa bat, txakinez badiela hiu nazione hun, eskuhuska adibidez, bestetan batuk Argentina eta hola, baina eskuhuskan batuk Mexiko, Espainia eta Frantzia. Ordin, deja, euskal selekzio batek eh, karriko likek uh, rivalitate habo eta le habo. Ordin, alde batetik, be, ez izaitia eh, Bon, nik asumitiko nik eko soki jakinez ez dutela zinez nahi frantziantakoa eh, izan eta ene ustez ebe eh, hoi espada eh, deja gitu lortu arte eta e, espadut zagutzen ne horren lorpena e, e, segituko aitzen nik beste gaizetan eta zinez ez dolu kenen sekula jabaki hoi hartuik. Bergaltua hietako, Xabi? Bai, bai, segir, segir. Eta, eta badena bai pelotakan ez duk ikusten duk alaik futbolin eta hola minduko txapelketak, importantena tuzak minduko txapelketak. Minduko txapelketak. Baina pelotakan azkenin eh, lekuko, lekuko txapelketak bai eh, guk haibagia eh, gimatez lehen mailan edo hola edo jadanik guetako izigarriko izi gai zahunarukek eta zer gai bortzaz haimestegoa sugiten. Hatik behaz, baldin eta ezpazen ezagutuik edo hoi kausituik, eh, aipatzen da behagian bai lehiak alternatibo edo zerbait plantan jartia, alde hortek zer dia sediak edo? Ebe, hoizean, ebai, uh, eh, hastapeneko sedia egiten aipatu duk, eh, bon, ados, uh, guk ez, bena, bena fr frantziako, uh, bai selekzioa bai egiten jenek, bat jela hanitz, hanit staja hentako, aidela pelotakan, hor adibidez gu azparneko zentrun gintian, zian federazionik uh, eh, finanzatutako uh, eh, eta hor din, behar behitik bai euskal selekzioai hasteuntan uh, jakin dugu hantik uh, eh, kampua ikent ginila, eta hor din, uh, hori zian ebai helbuia, normal den bezala, kampua ikentia, hanit soja zian uh, bon, uh, nahi egiten di, eta hartu hori unartzen dugu argumentu ikenik, baina justo, haipatu zian ebai, beharko zela pelotakai hoientako zerbait juntatu eh, zen, ba, zerbait duke gaitia ez, baina geho berdiak segitu entrenatzen, berdiak segitu uh, eh, pelotaka nahitzen, eta guke uh, egiten, ordean nahi zian bat uh, pelotakai hoiei babesa eman, uh, ez dut gaiten gu, eh, baina gaitiat Aitatu pelotai hoier babesa eman nahi zian, hen hartzin entrenatu, eta sortia dibidez Euskal Herrian uh, uh, Eh, lehiaketak mundin bai handien nazionekin eh, sortu uh, lehiaketa alternatibo zumeit eta, eta gaitza gaiza jirik egiteko eko isegir. E, demaguna hoi, demagun asparnekoena nik ikasten, behaz, kampo ikendu zira. Ikendu ba, beste ondo amenik? Ez, ega jaiteko eh, momentuko hoi ginean eh, ondo omen handiena, ba, ega duk eh, bai, horren trenatzen guntian behaz hasteoz, horrein eh, ahetzik handi bezala ondoko urtin eh, adibidez berkoiago atzaman eh, beste zerbait entrenatzeko eta ta, eh, ez erraitea untsaduk, baina geho guk eh, pelotak eh, edan txapelketan berkoiago segitu eta berkoiago ustokinan atzaman beste alternatiba batzu trebatzeko eta ikusiko mentuz bai eh, be, izan, bai, ez da gendatzen berkoiago zerbait. Urentzeko, azken hintz bat? Bai, eta e, bai, e, gu esedetaik uh, e, importantenetako bat zen, e, bai, horren egitez, pelotakai uh, e, gazter susentzia, oai, hek betidanik, tipidanik ikusten betutie Frantziako eta Espainiako selekzioak, baina ez beste alternatibaik ikusten, baina ikustia hor talde bat, juntatu gela hor gazte talde bat, inbea maiten haldiei dela, e, bai, ikustia posibilitatia bat atekila egin bat, ez mentuz euskal selekzio batentako aitzia, eta behaz, gogo eta horren jamaitia, gazte genetik eta horbeitia jabakik hori hartzen eh, bai bizian eta bai eh, kirol mailan, eh, nahi badi juntatu gue, gue sede hortat, badiela hunkizina prefosta. Bai, eta, eta ipatzen ziane bai, be, momenti juntan ikusten ziela hanitz, hanitz kolezioetan ikastoletan eta haukak frantziako maiotekin eta futekuekin eta hola. Sehaskan bak. bai, eta bon, zentako ez, gainatetri hori jen retatik, bena izan momentu bat, nun bazien t-shirtak euskal txelekzioarenak eta, eta joggingak eta, eta gaztik ikustia ahopa hoiekine hor din eh, pentsatu ginean, bai, be, bazela alde horretaik eh, jaiat eh, bortxaz bortzaz politiko hartu gabe edo horlako ideetan txartu gabe, deja ikustia uh, haurrak euskal txeliak zirako tichokta batekin eta eta kolegioetan arra saltzia, adibidez, uh, izan egin ginean salmenta eta kolegio berrian, handan tolatu partida bat euskal selekzioan alde, bengo etxea eta beste leheneko pelotakai profesional baitekin eta hor din txerta xaldu hoik, bat, ikustadien gu ingu, ingu, ingu, ingu, ingu, ingu, Ahopekin nahasten dike ebait eh,